Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 14-ն է տարվա 14-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1814 թվականի այսօրը Նորվեգիան, Դանիային զիջեց Գրենլանդիան եւ Ֆարերյան կղզիները։ 1832 թվականի այսօրը բացվեց Երևանի Գավառական դպրոցը։ 1900 թվականին Հռոմում տեղ ունեցավ իտալացի երգահան Ջակոմո Պուչինի Տոսկա օպերայի առաջնախաղը։ Տոսկան օպերայի երեք գործողությամբ ամենահաճախ բեմադրվող օպերաներից մեկն է։ 2004 թվականի այսօրը Վրաստանն ընդունեց իր պետական դրոշը։ 2005 թվականի այսօրը Եվրոպական տիեզերական գործակալության պատվերով ստեղծված Huygens տիեզերական ապարատը իջավ Սատուրնի Տիտան արբանյակի վրա։ Դա ռեգակնային համակարգում տիեզերական մարմնի վրա կատարված առաջին փափուկ վայրեջքն էր։ Այսօրը ծնվել են մեր թվարկությունից առաջ 83 թվականի այսօրը հավանաբար Մարկոս Անտոնիոսը։ 1841 թվականին ֆրանսիացի նկարչուհի Բերտա Մորիզոն 1894 թվականին Գուստավ Գեֆրոյը նրան բնութագրել է որպես իմպրեսիոնիզմի երեք մեծ կանանցից մեկը՝ Մերի Բրակեմոնդի եւ Մերի Գեսսետի հետ միասին։ 1851 թվականի այսօրն է ծնվել գերմանացի քիմիկոս Լյուդվիգ Կլայզենը։ 1873 թվականին Թիֆլիսը հայ ինքնուս գծանկարիչ Վանո Խոջաբեկյանը։ 1875 թվականին ռուս աշխարհագրագետ Պյոտր Սիմեոնով Տիանշանսկին։ 1920 թվականին դատաբժիշկ ու փորձագետ Նորա Իրավակյանը։ 1930 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Խորթային Հայաստանի եւ Խորթային Միության ժողովրդական արտիստ Էդգար Հովանիսյանը 1941 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Ֆեյդա Նաուեյը 1977 թվականին Հայաստանի ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանը Այսօրը տոնում են Ուզբեկստանում այսօր հայրենիքի պաշտպանների օրն է Այսօր հունվարի 14-ն է, տարվա վարտի մնաց 351 օր։